Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili na ƙara biyu a littafin nan bakuwar fuska na biyu wanda Khadija Adamu Shitu Mrs. Muhammad Nuhu na Marwa ta rubuta kuma Abdulkarim da Nana Khadija da Usama 'ya'yan Isa na kan kwana mai jama'a kwana singa suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi wannan littafi. To shirin da ya gabata mun gaya muku cewa zahara ta shiga can cikin ɗakinta kayan da ina ta je mata tana zuba a kan gadonta ta zauna a kan gadon hawayen da suka cika idanunta suka so lalowa tana sharewa tamkar ana ingizo su tun lokacin da malam babba ya kiranta ya sanar da ita an bayar da auren ta ga mustapha ta ya tashi zuciyarta ta kuna shi kenan ta san ta rasa masoyinta mai kano wanda suka shafe shekaru biyar suna tafka soyayya kamar su cinye junansu nan muka tsaya a wancan shirin kuma za mu ci gaba mai kano ɗan gidan waziri ne ba su taɓa tunanin akwai wani abu da zai ruguza soyayyarsu ba domin ba sa ɓoye soyayyarsu har sun soma tunanin labarin soyayyarsu ya kai kunnen iyansu lokaci kawai suke jira su bayyana musu lokacin da ya dace a ɗaura aurensu tabbas malam babba ya san da zaman soyayya tun da mai kano kullum yana gidansa sai dai waziri da mahaifin mustapha babu wanda ya san da maganar malam babba aminin sa ne domin tun suna yara suka taso tare tunda mahaifin malam babba shi ma dan cikin gidan ne domin mahaifinsu ɗaya uwa ce kowa da tasa shi malam babba ba shi da ra'ayin sarauta shi ya sa tun tasowarsa ya nemi ilimi mai zurfi na boko da na arabiya wanda ya fi ƙarfi a kai ya yi yawo ƙasashe ya samu ilimi mai zurfi sannan ya koma gida ya zamansa shi ke koyar da duk wani yaro a cikin gidan manya da ƙananan su ciki har da baban mustapha a lokacin mahaifinsu yana da matsayin sarauta sai da lokacin da sarkin wannan lokaci zai rasu ne ya ba da wasiyar ko bayan ransa shi zai gaje shi domin shi ne ya cancanta tunda usulin sarauta a hannun mahaifinsa take bayan rasuwar sarkin sai aka ce shi ma ya damƙa ta ga ɗansa shi ne mahaifin sarki na yanzu wanda bayan rasuwarsa ya bar 'ya'ya maza guda uku ne kawai babban su saminu sai kuma mai ci na yanzu sannan mai binsa kuma abdul an samu rabuwar kan 'ya'yan saboda kowanne yana da sha'awa ya gada daga ƙarshe dai samun ya nasara wanda ba don son ran jama'a ba hakan ta faru domin yana da halayar da bai dace ya zama sarkin ba kwanansa hamsin kawai akan mulki ya waye gari da ciwon ciki mai zafi daga nan ya ce ga garin kuna malam babba yana da girma da martaba a cikin gida kuma shine aminin sarki na kud da kud dukkanin abin da zai yana shawara da malam babba haka waziri kani ne ga malam babba uwarsu ɗaya ubansu ɗaya malam babba yana da 'ya'ya amma maza sun fi yawa 'ya'yansa biyu mata daga hasina sai zahara tunda aka haifi zahara baban mustapha yake da burin haɗa su aure da mustapha ya bar komai a ransa yana addu'ar allah ya rasu kawai hasina ya zahara tuni ta yi aurenta waziri da kansa ya zo sanar da malam babba sakon neman aurenta a take malam babba ya ce an shi, saboda farin ciki da kansa ya tako yau malam babba godiya da nuna farin cikinsa jakadi ya ce ta sanar da abdullahi mai kana sakon na shiryawa su je taɗi gidan malam babba wurin zahara ita ce matar da aka bawa shi Mustapha din hankalin mai kana ya tashi ya kiɗi me ya gigice zaharansa zai raka Mustapha ya je wurin ta zance ita ce matar da aka bashi babu wata hanya ta kin bin wannan umarni cikin kankanin lokaci ba zai iya saita kwakwalwarsa ba har ta samu masa mafita da za a janye wannan haɗi kwakwalwarsa ta tsaya cak babu sauran basira cikin ta sai tashin hankali da ya burkita ta idanuwansa suka kada sai numfashinsa da ke fita da sauri da sauri kirjinsa na bugawa kamar babu sauran laka a jikinsa duk faɗin gidan Mustapha ba shi da aboki sama da Abdullahi mai Kano tun suna yara tare suka taso lokacin da suka fara soyayya da Zahra, Mustapha yana can Ingila kuma har zuwa yanzu mai Kano bai sanar da shi alaka su da Zahara ba shi da yakan ce da shi aini na gama zaben mata kai ma ya kamata ka yi zaben ka tun da wuri kada manyan nan su mana shiga sauri Mustapha yakan ce haba ni din nan sai na ga wanda ta kuma akwai sauran lokaci daga nan sai su bar zancen tunda shi Mustapha ba wannan ne a gabansa ba tafiya suke hanyar su ta dawowa daga masallaci amma kowanne da tunanin da yake cikin ransa shi yasa ba wanda yake da wani kala Mustapha ne yace me kana kaji ko sako me kana shafa kansa sai wani murmushi yace dazu da kadiya take gaya mu sai mu je ka shirya mu wuce ko Mustapha ya tsaki kai Abdul an yi min shiga sauri fa ashe da gaske ka wallahi ban taba zaton har a kai na haɗin da ake a gidan nan za a saboda shekaru sun ja zamani fa ya canza abdullahi ce babu wannan canjin a gidan nan ko shekara ɗaya da ta wuce su walida ai haɗa su aka yi da jabir inda suka samu sauƙi dama suna son junansu sai dai ba wanda ya sani a cikin manya mustapha ya ce wato shine kai kai mun dabara ka zaɓi taka da wuri abdullahi ce kai ai babu tabbas tuni ne watsi da wannan magana ina jira ne kawai naga zaɓin da suka yi min ni duk jiki na fai shuru shiru suka yi har zuwa cikin gida duk cikin su babu mai jin daɗin hirar nan da suke haka dai suka shirya suka nufo gidan malam babba kamar yadda aka umarce su tsawon lokaci zahara tana zaune bata motsa ba sai ido da tukura kayan hawa yana zubowa inna ce ta shigo ta salati tana tafa hannaye me zan gani zahara har yanzu a ce baki shirya ba tun shigo waki ɗakin nan zahara ta mike da sauri ta soma warware kayan tana kuka tana sawa har sai da ta gama inna tana tsaye ta yi murmushi yawwa ko kefa sauran ki goge wannan hawaya zahara ta sa bayan hannunta ta goge inna ta ga ta yi kyau ba ta da makusa zahara kyakkyawa ce ajin farko tana da matsakaicin tsawo da dare ba ta da kiba sai dai jikinta a murje yake fatar jikinta sumul sumul fara ce tas kamar a taba jini ya zubo tana da manyan idanuwa tana da dogon hanci da matsakaicin baki akwai ta da yawan gashi mai santsi da taushi zahara ko cikin dubu sai an tona za a samu kamarta a fagen kyawu da nutsuwa da kuma hankali da samun cikakken tarbiyya tana da haƙuri laushi da taushin zuciya zahara kenan komai nata haka yake har sassan ya muryarta da ido kawai za ka hango haƙurin zahara a cikin fuskarta wani material ne mai tsada ruwan zuma mai kwanciya a jikin mutum ta sa ya haɗu da ɗinkin doguwar riga da ƙwararren tela ya baje fasaha a kai ta ɗaura ɗan kwali gashinta ya kwanta a gadon bayanta sannan ta ɗora farin mayafi mai matsakaicin girma a kafaɗarta inna ce ke feshe jikinta da turare idan kika yi abin da zaki zubar da darajar malam zaki jawo kanki ɗiban albarka kin ji na gaya miki ki saki jikinki ki nuna masa ke mai tarbiyya ce to ta ce cikin sanyin murya shikenan jeki jeki, Allah ya miki albarka ji inna a wani babban falon gidan aka sauke su wanda ya sha adan kilesai tun daga jikin bango har zuwa ƙasa ga manyan kujeru ta ɗaga labulan ta sallama wani ni'imtaccen ƙanshi ya ziyarci hancinta suka amsa mata sallamarta an jera musu kayan ciye-ciye masu yawa a gabansu ta durƙusa ta zauna ƙasa kan kafet shiru na ɗan wani lokaci ya girma tsakaninsu cikin sassanyen muryarta ta ce barkanku da dare duk ba wanda ya amsa mata kamar babu wanda ya ji furcinta Ta tun wata mustapha hankalinsa ya tafi ga kallon halittarta da nutsuwarta tabbas a nan ta cinye abu guda biyu da yake son matarsa ta kasance tana da su kuma zai iya zama da yarinyar a matsayin matarsa ta aure barkanku da dare ta sake maimaitawa mustapha ya duba abdul da yake sa ran zai amsa mata a matsayinsa na ɗan rikinsa ta shigo wata abdul tamkar zuciyarsa za ta faso kirjinsa ta fito saboda tsananin tafarfasa da zogin da take yi masa sa ya dinga fita da kyar wani abu ya tsaya masa yana son tafiya da rayuwarsa gaba ɗaya ma kina lafiya mustapha ya ce da ita cikin muryarsa mai cike da kwarjini da kamar mulki lokacin da ya fahimci abdul bai ma san abin da take faɗa ba bayan ya amsa ne zunguwar abdul da hannunsa sannan ya ɗago da kansa idanuwansa sun canza launi malama fatima zara murya abdul da ta ji ta sa ta saurin ɗagowa ta ɗora idanta a kansa an yi sa'a shi ma ita din yake kallo saboda haka suka yi wa juna kallon ido cikin ido na tsawon daƙiƙa zuciyar zahara ta narke da tausayin abdul ta hango tashin hankali karara kwaya idan nasa ta saurin mayar da kanta ƙasa kina lafiya gimbiya zahara ya sake tambayarta lafiya kalau ta ba shi amsa da muryarta da take shirin fallasa kukan zuciyar da take yi ya gyara muryarsa to malama zahara ga mu gare ki mun zo neman haɗin kanki ba sai na bata lokaci ba na san kin san abin da ya kamu ina fatan za mu sami yardaki domin aboki abokina kuma ɗan uwana rayuwa madawamiya shiru ya ratsa tsawon lokaci abdul da ya sa ya kare ba zai iya yin wani furci ba saboda yadda yake jin wani abu ya damu numfashinsa haka ita ma zahara ta kasa bashi amsa jikinta ya sanyi shi shikenan ta rasa abdul a yau shine da kansa ke kokarin shigar da yare ma zuciyarta da sanda zahara ta magana sai mustapha ya ji zuciyarsa ta yi sanyi nauyin da ya yi ni da shi a sa yana raguwa don haka shirin da falin ya yi bai masa daɗi ba saboda haka ya buɗi baki ya ce zahra'u shi duk ɗa mai nemar wa kansa albarka ya zama dole ya yi wa iyayensa biyayya shi ne zai samu ci gaba a cikin rayuwarsa na fatan ke ma za biyayya kamar yadda na yi mu zamo 'ya'ya na gari masu yi wa iyayensu biyayya kasa magana ta yi ta dai daga kanta alama za ta yi ba haka ya so ba ya fi son ya je sassanyen muryarta saboda haka ya ce ya magana karatu zahra kin gama ko kina shirin gamawa ne ta dago idanuwanta ta dora su a kansa sannan ta sauri ta mayar da kanta ƙasa tana wasa da yatsun hannunta wannan shekarar na kammala secondary yanzu ina jiran sakamako na abdul ne ya miƙe dukkan su suka bi shi da ido da dafa kafaɗar yarima bari na bar ku ku taɗi sosai mustapha ya ce kai zaman ka mana a'a gimbiya na jin kunyata ba za ta iya magana sosai a gabana ba yana faɗar haka ya juya mustapha ya murmushi wai haka fatima zara a'a ta yi furucin hankali ni yanzu kina da sha'awar ci gaba da karatu kenan eh haka din ne amma malam ba zai bari ba aikin kusa zama karkashin iko na zahara in har kina so zaki ni ma ina da sha'awar ganin iyali na na yin karatu tabbas burin fatima zahara har da son ci gaba da karatu to amma bata faɗa a lokacin da zuciyarta za ta yi haske ba yarima mustapha ya ajiye kudi a gabanta naira dubu hamsin ne cif to fatima sai na sake zuwa daga nan ya fita ta kofar da za ta ka da waje zahara ta fito ta kofar da za ta kai ka cikin gida da gudu ta shige ɗakin ta ta dinga kuka ta san abdul a kanta zai iya shiga wani hali tana tausayawa kansu tabbas ta san sun rasa juna ita da abdul din babu wata hanya mafi sauki da za ta bi su mallaki juna ita da abdul idan so cuta ne to haƙuri ma magani ne in ji 'yan magana abdul dai ya so ya karyata mafaɗa wannan magana domin bai ma ga inda haƙurin yake ba balle har ya zame masa maganin son zahara ya kasa tsayawa wuri ɗaya kofar gidan malam babba yana jiran fitowar yarima mustapha gaba ɗaya duniya ta masa zafi sai kaiwa yake yana komowa mustapha ya fito ya same shi amma gaskiya kai ba ɗan rake hira ba ne kawai sai ka gudu ka bani abdul ya ce na bar ku ne kawai ku samu damar fahimtar junanku Mustapha ya ce amma dai ka san ban saba hira irin wannan ba ko sai ka agaza min kai kuma kai wani shiru cika bakinka yarinya karama ce maka kurji Abdul ya murmushi na dai bar ku kawai wane ita ce min ne Mustapha ya ce sarkin cika baki yau dai naga wanda ta rufe bakinka ka gane ko da gaske yarinyar nan tana da baiwar nutsuwa dole mai magana da ita ya zama mai taka tsantsan ni ban taba zaton haka bai bin take ba na yi mamakin yadda aka yi ko sau ɗaya ban taɓa ganin ta cikin gidan nan ba abdullahi ya ce ai ku manya ne ba sa ido kuke yi akan yan mata ba amma na ga alamar kai ma ta tafi da kai lokaci ɗaya fa mustapha ya ja tsaki ko kaɗan ban ji son yarinya a rena ba illa kawai ba ta da wani aibu a wurina kuma na yaba da nutsuwarta mai yiwuwa mu iya zaman biyayya da juna abdul ya dinga jin tamkar ya rufe mustapha da duka rake tasa da bata nisa ba da kyar ya lallabi zuciyarsa ya raka Mustapha kofar gidansa daga nan ya masa sallama Mustapha ya so ya ji karin haske game da Zahra a wurin Abdul domin shi ne kadai abokin da zai iya hirar da shi tunda ya san shi ya san komai nata dan yaya ne shi a wurinta amma ya kasa samun hakan daga Abdul duk wata amsa da yake bashi a takaice yake bashi ta bayan kwanaki birak da zuwansa wurin Zahra abokinsa Habu ya gayyace shi zuwa Kano domin ɗaurin auren yayansa wanda za a yi a Kano Idan iya amaryar ta yayan habu da mustapha ba sa cikin tawagar mutane da yawa tun wuri suka ɗauko hanya domin sai sun fara sauka a otal sun huta sannan su wuce wurin ɗaurin aure. idan an ɗaura ma kwana suke shirin yi a can sun zo dab da shigowa garin kano suka hango wata mota tsaye a gefen titi ga wasu 'yan mata nan su biyu suna ɗaga musu hannu da alamar tsaya musu motar ta yi kuma suna neman taimako abu ke tuƙi motar ya ce bari mu tsaya mu ga mai waɗannan ke so kila mota ce ta musu tsaya mustapha ce share su kawai mota abu ya ce ka duba fa mata ne akwai haɗari tsayuwarsu a nan mu tsaya mu taimaka musu mustapha bai sake magana ba ya ɗaga mujallarsa ya ci gaba da duba motoci sun fi goma waɗanda suka nemi taimakon su amma suka nuna ƙin amincewarsu ba don komai ba don kawai sun raina su. tun daga nesa motar mustapha ta tsone musu ido ba su tsinkaya da ita ba har sai da ta zo dab da su suka kare motar nan kallo tare da wanda ya fi kama da mamallakinta ko dan wani mai sarauta ne ko kuma dan wani mai mulki ko kuma wani babba mai faɗa aji wannan ne ya shiga ran ilham kuna neman taimako ne in ji habu Anisa tace sannan ku wallahi motar mu ce ta mana tsaya tana hayaki shine muke son mu samu a taimaka a shiga da mu cikin gari wannan ba damuwa in ji Habu amma motar fa kina ganin barin ta babu wata matsala na Anisa ta murmushi ba matsala yanzu ne wa mai gyara waya ya ce yana bakin titi yana jira na zai karɓi kulle to ku zo mu tafi duk wannan hirar da suke ilham ta san ma abin da suke ba domin hankalin ta na can wurin lambar motar inda ta kwafe lambar cikin wayarta sannan suka nufi wurin motar har sai da habu ya buɗe musu suka shiga sannan shi ma ya shiga ilham ta ce yalla bai barka da huta mustapha ya janye da ya ce kuna lafiya daga nan bai kuma tanka musu ba suna ta hirar su da habu har ya tsaya suka ba mai gyara makulli sannan suka ɗauki hanya suka sauke su a ni suna godiya ilham tana shiga gidansu ko da jakarta bata ajiye ba ta soma latsa lambobin malaminta bayan sun gaisa ne ta ce masa malam yau buri na ya cika irin wanda nake so ya zo hannu malam ya kin ɗauko lambar motarsa ko ta wayarsa ilham ta ce ina zan samu ta wayarsa yaro ne dan mulki da nuna isa tunda muka gaisa ko kallo na ma ban ishe shi ba malam ya haba ilham ban yadda ba a namijin da ya ganki dole ya sake kallon ki ilham ta katse shi da cewa banda wannan malam ni da kaina ban taba haduwa da mutum mai shirya sa ba amma ina zaton jinin sarauta ne ba malam na dai sa'a na samu lambar motarsa malam yace zai ja da mu ne ki dai tanadi masu yawa kawai kiyo min text din lambar yanzu yanzu zan yi bincike a kansa tukunna mu san abin kada ka ji komai malam gobe zan zo kai duk abin da ya dace a kai ta kashe waya ilham kyakkyawa ce ta gaske kamar ita ce tekanta kusullin mahaifinta buzu ne ya zo garin nan neman kuɗi yana gadi a cikin unguwa ya haɗu da mahaifiyarta yar nan cikin garin Kano suka yi auren su cikin rufin asiri da kwanciyar hankali ilham ita ce ɗaya tilo da Allah ya basu sun ɗauki san duniya sun ɗora shi akan ilham daga Umaru Buzu har mahaifiyarta ta furera ilham tun tana yar mitsitsiyar ta zuciyarta ta kashe da kwaɗayi da san abin duniya ya zama koyi ne ba ta yi a ɓangaren su sai gidan alhajin da babanta yake gadi lokacin da ta girma ta lura da cewar ita ma kadara ce manyan mutane suka bude idanuwanta da kuɗi sai ta fara jin kunyar a ce babanta gadi yake gashi wanda suke a gidansa alhajin baya sakan mata ido sosai a cewar ta domin da ya ganta da samari zai ce mata faɗa ta ga tana samun kuɗi kawai sai ta tattara ta kama musu gida suka koma haya gida ne flat mai kyau suka koma can dama umar da mahaifiyarta tsoronta suke ji idan ka ga yadda take daka musu tsawa sai kai zaton su ne ƴaƴanta ba ita ce ƴarsu ba ba kuma kuɗin da take kawo musu kawai ne yasa suke tsoron ta ba har da asirin da ta musu ta shanye su tun lokacin da suka so kin amincewa bukatar ta ta san tashi daga gidan Alaisan Ilham ta haɗu da manyan kawaye 'yan bariki masu buɗaɗɗen kai a cikin wannan shekara ne Ilham cewa kanta faɗa ta ce shekaru fa ja suke gara ta samu wani mai masifar kuɗin tawara ta huta da yawon ta zubar ɗin da take kafin tsofa ya ci mata ta rasa yadda za ta yi maimakon ta nutsu ta soma nazari cikin manemanta tana son laliban wanda za ta rike wuya amma da ta gama tantance su ba masu masifar kuɗin da za ta zauna zaman aure da su bane masu dama daman kuma manya ne gaskiya ba ta da ra'ayin auren dattijo lamarin ya dame ta kware rannan ta je wurin malamin ta suna hira take ga masa matsalar ta yanzu yi mata alƙawarin ta nemo lambar waya ko ta mota duk da ya mata a faɗin duniyar nan kuma inda ta gaya masa to ta same shi ta gama a ranar barci mara daɗi da mugayen mafarkai ne suka hana mustapha walwala ya farka zuciyarsa babu daɗi duk ma sai ya ji garin kano ya masa zafi da sanyin safiya so mu shirin koma a can gida abu ya so ya bari zuwa sa amma dole ya hau shiri shi ma suka ɗauki hanya sai gida ilham tana gaban malam tana zabgan murmushi yana fayyace mata nasabar mustapha cewa dan sarauta ne kuma akwai tarin dukiya da kuruciya ga nagartaccen hali sai da ya gama ta mata mustapha sannan ya gyara zama sai dai akwai wata matsala guda ɗaya yanzu haka kwanaki ne ya rage a ɗaura aurensa ilham ta dafe kirji ta zaro ido sannan ta narkar da murya malam ka taimaka min kada ya fice mu duk yadda za a yi a yi ya zama nawa a tafin hannuna wannan mai sauki ne wahalarsa ɗaya kuɗi aikin da na yi jiya a kansa na sha wahala amma kin same shi kin gama ya ba ta wasu turarurruka da za ta shafa a fuskarta ya ce ki je duk abin da ya faru nan da kwana uku ki zo ki gaya min maganar abin da zaki bayar kuma yana da yawa sai komai ya kammala duk abin da ya baki da farko kada ki taba ko sisi ki kawo su nan da su za a ci gaba da sauran aiki an gama malam shikenan can garin kamar Kano haka ta zame masa komai na cikin gidan ya masa baki zuciyarsa babu walwala jefi jefi kuma yana tuno yan matan nan da suka haɗu da su a Kano waɗanda tun farko tun ma ya manta da zancen su hankali kuma ilham ta zamo a bar tunanin sai ji sanyi a zuciyarsa fuskar ta cikin idansa ta kasa ɓace masa a sannan kuma ya je yana da burin sake ganin ta kafin kwana biyu komai ya tsananta gare shi ya so mu shirin zuwa Kano ya nemo habu a waya wayarsa da aka shi yana ganin tafiya neman habu zai bata masa lokaci sai ya samu mutane guda biyu su kai masa rakiya zuwa gidansu ilham yi eh, kamar ba zai gane gidan ba amma cikin sa'a sai ga sako tana kwance kan gadonta tana amsar waya ta wani saurayinta wani yaro ya shigo ya faɗi sakon kira kafin mahaifiyarta ma ta magana ta leko ta kwala yaron kira wai ce maka yana kira na yaron ya ce bai faɗa min sunansa ba suna cikin dai wata mota ne mai kyau har da mutane guda biyu ilham ta sauri ta duro daga kan gadan da take a razane ta ce wa yaro je ka ce musu ina zuwa material ne mai azabar kyau wanda aka yi dinki riga da siket bai boye komai daga sirrin kyawun ilham ba har ma da ƙarin tsarin ɗinki mai kyau ta fito ta azabar kyau duk wani sirri da ta san tana fuskar zuciyar maza da shi sai da ta goga a jikinta sannan ta ɗauki wani ƙaramin mayafi ta fita har lokacin yana cikin motarsa yaro ɗaya da suka to tare ya zo da sauri gabanta ta ce a cewa yalla ya shigo sitin room ɗinsu inda ya fi ko ina tsaruwa a gidan a nan ta sauke shi bayan an ajiye kayan sha masu sanyi ta aika wa da yaran guda biyu da ya zo da suna su barka da zuwa yalla ta faɗa tana murmushi kina lafiya ba ta amsa ta ce amma fa na yi mamakin ganin ka Allah da ya sa lafiya tunda aka ce kana kira na na ke da kan uku uku kalamanta suka ba shi dariya har ta hango fararen haƙoransa ya ce zan iya cewa ba lafiya ba domin kin ɗauke mun wani abu mai muhimmanci a rayuwata ilham ta sauran dafa kirji ni labai kwarai kuwa domin kin ɗauki zuciyata gaba ɗaya tun ranar da na ganki ban samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba har sai yanzu da na kuma ganin ki a gabana sai lokacin ta kuma bayyana da ajiyar zuciya har na ji sanyi ta faɗa da sigar gwanan cewa da gogewa daga nan hirar soyayya ta tsinke a tsakaninsu cikin hikima ilham ta keɓe da shi domin ta gane ba shi da gwanin cewa a harka da mata ta dinga sa shi bisa hanya sai ga yan labai ya dararrashe yana kyalkyala dariya cikin nishadin shaukin soyayya soyayya cikin sihiri ta hautsa na kwakwalwar Mustapha Kano ta zame masa kamar gida ba iya kwanaki biyu ya ga Ilham ba idanuwansa sun makance zuciyarsa ta dake baya ganin kowa a gabansa sai Ilham bai sake tunanin koma ga Zahara ba gaba ɗaya ma ya manta da lamarinta burinsa kawai ya mallaki Ilham gaba ɗaya gidansu ya ruɗe da shirye-shiryen auren Mustapha da Zahara a cikin wannan lokacin ne hankalin Mustapha ya mugunta shi har ya rame ya susuce hanyar da zai bijire auren Zahara kawai yake nema a cikin rayuwarsa shirye-shirye na da takan kama shi kuwa zaman garin su ma ya gagare shi idan ya sammako ya nufi garin Kano sai da daddare ke dawowa shi yasa bai ma san shirye-shiryen da ake yi ba kwanaki biyu kenan mahaifinsa yana son ganinsa domin ko zuwa gaishe shi ma ba ya daina yi har yake zaton ko Mustapha baya cikin garin ne aka tabbatar masa da cewa a gidan yake kwana hankalin mahaifinsa bai kwanta ba domin tsawon rayuwarsa da Mustapha idan har yana gari bai taba wayar gari bai ganshi ya zo gaida shi ba saboda haka tunda da dare ga da kadiya ta yi sammako ta faɗa Mustapha yana son ganin sa a sa gobe da safe sakon sai je kunnan Mustapha a da daddare barci ɓarawo ne ya ɗauke shi domin tunanin yadda zai yi a yau ya je wa da mahaifinsa bukatarsa zuciyarsa ta gama makancewa da sanyi ilham don haka da sanyin safiya yana fi falon babansa yayi sa'a yana zaune a falo yana jan carbi mustapha ya zube yana gaisuwa baban sai ce yanzu mustapha kana cikin gidan nan amma ka daina zuwa gaida ni na sa a min binciken inda kake zuwa aka ce kano kake zuwa me yake kai ka kano kullum mustapha hmm? me kai ka menene wannan mai girma da ya zarce zuwa ka gaishe ni mustapha kansa a ƙasa har sai da baban sai sake maimaita tambayarsa sannan ya ce baba tuba nake a gafarce ne na yi kuskure ba laifi amma ina son sanin abin da kake zuwa yi kullum a garin kano mustapha ya sake sun koyar da kansa kasa baba ina neman afuwarka akan abin da na aikata amma alƙawari ne na ɗauka nake son na sauke shi wata yarinya ce tun farko kafin magana zahara muka yi alkawarin aure da ita sai kuma ga magana zahara ina neman afuwa baba a bani dama a neman min auren waccan din a hada da zahra din ma gaba daya baban sai tsananin mamaki da jin kalaman Mustafa amma babu wani aiba a kansa na hada mata biyu tunda musulunci ya rije masa yin haka dan haka yace shikenan zan yi bincike a kai Mustafa ji kamar an tsoma shi a cikin ruwan sanyi shi ko babansa bayan ya fita ya ga waziri bukatun Mustafa saboda haka suka so mu bincike a kan lamarin duk binciken da yayi bai ga ta inda Ilham ta dace da Mustafa ba hasali ma abin kunya ne dan cikin gidan na a ce yana neman auren ilham labarin halayyar ilham babu abin da bai samu ba da gaggawa ya sanarwa da mahaifinsa domin a ɗauki mataki a kai tunda mustapha ya zo duniya bai taɓa ɓata ran babansa ba irin wannan yasa aka kiransa da kansa faɗa sosai wanda ba a taɓa jin yayi wa wani ɗa a cikin gidan nan ba shi yi wa mustapha ya gargaɗe shi da babban murya akan kada ya sake ji ya kai kafarsa inda ilham take haka mahaifiyarsa da ta ji labarin na abin da ke faruwa ita ma ta yi masa faɗa kuka sosai mustapha ya sashi bai damu da ɓacin ransu ba hakuri da yake bayarwa kawai a bar shi a aure ilham shi ne burinsa ya rasa yadda zai yi maimakon sa amincewa bukatarsa sai ma fushi mai tsanani da suka ɗauki da shi abu ɗaya ne da mustapha hanyar da zai biya mallaki ilham bai damu da ɓacin ran kowa nasa ba domin sai a lokacin zuciyarsa take sake ruruwa da san ilham yana ji da ya rasa ilham gare ya rasa ransa a cikin wannan tsakanin ya samu mafitar da yake ganin ita kadai ce za ta samar masa da farin cikin zuciyarsa abokinsa nasar da ke kano ya nema a waya ya gaya masa bukatarsa na sanya nemi wasu dattawa ya aika su gidansu ilham a matsayin masu neman masa aure cikin kwanaki biyu kawai nasir ya gama aikin da mustapha ya sashi ya tura masa kuɗi ta banki ya kai gidansu ilham a matsayin kuɗin aurensa akwai abubuwan da iyayen ilham ya kamata su yi bincike a kai amma saboda tafi ƙarfinsu, haka suka karɓi kuɗin auren daga hannun mutanen da ba su da tabbas ko daga ina suka fito domin su ma sun fara gajiya da ja musu zakin da ilham take musu ga uwa uba kuɗin da mustapha yake musu barinsu a cikin sati biyu har ranar ɗaurin aure aka sa abokan mustapha da sauran mutanen da nasir ya haya su su ne suka zamo jagaba aka ɗaura auren ilham da mustapha kwanansa ɗaya kawai a kano ya ɗauke amaryarsa suka wuce abuja a can ya samo musu biza suka wuce ingila akwai kuɗaɗen da mustapha yake ajiya a banki a can su ya je ya amfani da su watanni uku suka dawo kano lokacin an gama ginin gidansa da ya tura wani kamfani kuɗi suka gina masa bayan sun tare a gidan ne ya gina wa iyaye ilham nasu suka koma mustapha ya samu nutsuwa a zuciyarsa domin ya samu farin cikinsa ilham ya manta da kowa da duk wasu mutanen da suke hulɗa da shi ilham kawai ce a gabansa bayan dawowarsa ya buɗe wani sabon kamfani wanda ake sarrafa man girki a kaduna haka kuma ya buɗe na sarrafa takalmi sannan ya buɗe sabon asibitinsa duk da ba wani girma ne da asibitin ba amma ya samu ƙwararrun likitoci ilham ta samu yadda take so fiye da zatanta domin mustapha ya gama zama nata ba ta da wata matsala duk abin da take bukata mustapha zai yi mata ya zama tamkar rakumi da akala mustapha ba shi da burin da ya wuce ya faranta mata rai wannan shine damar da ta samu ta miƙe kafa sosai ta mayar da mustapha tamkar wawa idan tana zaune kan kujera to mustapha yana ƙasa ba ta da wani cikakken lokacinsa sai dai na ƙawayenta haka za su cika gidan su yi ta hayaniyarsu ku shi ne ke dafa masa abinci yan aiki ke da hidimarsa idan ka ji ta kira mustapha wata bukata ce da ita ta kuɗi a take zai yi mata baya musu da ilam tsananin ƙaunar ta yake gaba ɗaya nauyinsu ya ɗora shi a kansa gaba ɗaya tunaninsa ya tsaya a kanta ne kawai duk lokacin da ya tuna da gidansu sai ransa ya baki yana jin zafin su sosai a cikin ransa yana ganin su ne mutanen da suke son raba shi da farin cikinsa ilham dole ne su ci duk abin da zai raba shi da ita rabuwa da ilham tamkar rabuwa da ruhinsa ne wannan dalilin yasa ya jingine duk wani abu da zai hada shi da mahaifarsa har sim din wayarsa sai da ya cire ya sake samu baya bukatar wani ma ya masa magana su lokacin da labari ya je wa mahaifinsa ya auri yarinyar da ya hana shi aurenta har kuma ya dauke ta sun bar kasar ran sai mutukar baci a iya tarihin gidansu babu yaron da ya taba yi musu irin wannan rashin jin magana da zuban musu da martabar gidan a idan duniya sai shi don haka mahaifinsa ya ce aban ban mustapha ko da ya zo gidan kada a bar shi shiga ko haraba gidan sun bar shi can da iyayen da ya canza hukuncin da mahaifinsa ya yi wa mustapha bai yi wa kowa ciwo ba saboda ya cancanci a yi masa haka din sai mahaifiyarsa wadda hankalinta ya kasa kwanciya tunaninta yake nuna mata da akwai abin da ya canza mata mustapha ɗinta ta san halinsa da kaunan mahaifinsa tun yana ɗan sa bai canza ba har girmansa cikin lokaci kankanin mustapha ya canza tabbas akwai wani abu da ya kawo canjin nasa wannan ne da zuciyarsa shi yasa ko kaɗan ba ta jin zafinsa illa tausayawa rayuwarsa da zafin jin hukuncin da aka yanke masa tana ganin ya dace a yi bincike a kansa kafin yanke masa wannan hukuncin sai dai ta ja bakinta ta yi shiru tana taya shi da addu'a ta shiga cikin damuwa kwarai da anya wadda har ta haddasa mata rama da rashin walwala wani yammaci ne almustafa ya dawo daga asibitin an yi sa'a yau gidan shiru tana zaune akan kujera da remote a hannunta tana jin sallamarsa ta ajiye remote ta miƙe da sauri da saukar da wata irin ajiyar zuciya har sai da ilham ta ɗago tana yi masa wani irin kallo ya yi murmushi ya ɗaga mata kansa haɗa da cewa yas ilham ba ni da jin daɗi idan har ba kya kusa da ni Ina kallon lovely face ɗin nan duk laifinka ne honi kana da kuɗi ka yi zamanka a gida kawai mu huta ka sa kanka yawon aikin nan ni ma zuciyata ba ta nutsuwa idan har ba ka kusa da ni duk gayyen nan da nake tarawa dan su ɗebe min waka ne kawai amma zuciyata na gare ka na fi son ka fiye da kowa a kusa da ni kada ki damu my life kin same ni fiye da ki ba na jin kowa a zuciyar nan kamar yadda nake jin ki zan iya komai domin farin ciki amma duk dukiyar da ba a juya ta kuma ana cinta za ta kare domin zara ba ta barin da ni. amma idan kin ce na zauna sai na zauna din ni dai farin cikin ki kawai nake son gani a koda yaushe ilham ce wata irin dariya har da buga kafa to ne kenan kana dafa idan komai ya kare zamu iya zaman talauci kenan to idan babu kuɗi ilham talauci ya zo kenan ta ce tace an ainihin ni babu abin da na tsana irin rashi dubi jikina da kyau ko ina nawa ya san hutu ya kuma same shi ba kuma zan yi fatan abin da zai raba da shi ba saboda haka ka yi neman ka cikin kwanciyar hankali ka samo kuɗi sosai mu huta sosai shine buri na anan ka ce kin ga kuwa zama bai kama ni ba ta ce haka ne honi rayuwar jin daɗi ashe da kuɗi ku ku jera komai akan tebul